Sukta kah capítulo. Jesús mi yachachin imainam yanapanakunanchikmanta. Amaya ayintaha ruraichik runa hawanallampachchu. Chaina kaptinja anajpachapi taytaykichikja, manam primiyuta Kichikchu. Wakchakunata Yanapaspaikiha amaya kornetata tukachka willa willakachakuychu llapa runakunamanja. Iskay uyakunallam chaynataqa ruranku, puñunakuna wasikunapipas chaynataj callikunapipas. Chaynataqa ruranku runakunapa alabasqan kanankupaqmi. Chigaptapunim nikichik. Chaywanqa ñam chaskirunkuña primionkuta. Limusnata huptikiqa, amaya pipas yachachunchu, nitaj kuyasqaykipas. Pipapas mana yachasqallanta huptikiqa, Tukuy ima yachaqtaytaykim premioykita husumki liupa yachasqanta. Jesusmi yachachin imayna mañakunanchikmanta. Diosta mañakuspaykichikqa, amam iskay uyakuna hinachu sayaykuspa mañakunkichik, huñunakuna wasikunapi hinaspa kallipa iskinankunapi. Chaynataqa ruranko runakuna hawanallampaqmi. Chihaptapunim nikichik. Chaywanha ñam chaskirunkuña premiumkuta. Mañakuspaykiqa kwartuykiman yaykuykuspaya, punkuta wichqakuykuspa mañakuy, manarikuy atina taytaykiman. Hinaptinha runapam manarikusqan hawaq taytaykim, primiuykita husunki. Mañakuspaykiqa aman mana judyu kaqkuna hinachu, hina nisqallaykita kuterispa kuterispa rimanki. Paikunan piensan yumpaita rimasqankurayku Dios uyarisqanta. Amama paikuna hinaqa kankichikchu. Manaraqpas mañakuchkaptikichikmi Dios taytaykichikqa yachanña imam necesitasqaykichikta. Hamkunaqa kaynataya mañakuychik. Hanaq pachapi taytayku. Sutiki yupaychasqa kachun. Munaychakusqayki hamuchun munasqaykiya rurasqakachun kay pachapipas hanaq pachapi hina. Sapapunchaw mikunaykutaya kunanhuayko. Ñuqaykupa huchaykutaya pampachawayko. Ñuqaykupas mana allin rurawaqniykuta pampachasqaykuman hina. Amaya kachaykuaykuchu pruebamanja. Aswanja librawaykuya diablomanta. Hamja wiñaypaqmi munaychakunki hatung ati hatun atinikimantam wiñawiñaypaq alabasqakanki. Amén. Huchalikusuqnikichik runakunata pampachaptikichikqa, qamkunatapas hanaqpachapi kaq taytaykichikmi pampachasunkichik. Runamasikichikunata mana pampachaptikichikqa, taytaykichikpas manam pampachasunkichikchu manaling allin rurasqaykichikunamanta. mi yachachin ayunumanta. Ayunas Ayunaspai kichiqa amam iskay uyakuna hinachu, llaki uyantin kankichi. Chaynaha kanku, runakuna ayunasqankuta yachananpaqmi. Chihaptapunim nikichik, chaywanja ñamchaskirunkuña premiumkuta. Ichaqa ham ayunaspaykiqa, uyaykita upakuspaya sumaqta ñaqchakuy. Chaynapi ayunasqaykita runakuna mana musyananpaq. Chaynata ruraptikiqa, Tukuy ima yachaq taytaykin primioykita husunki lliwpa yachasqanta. Hanak pachapi ninchikmanta. Kay pachapeha amaya jore julletaqa huñukuychikchu. chikohliam inaspa hinaspa Suapapa suasita ya yaykuruspa suwarunallanmi. Jore julletaqa huñukuychik hanak pachapia. Chaypeha manam mancho, Puyurachikunmanchu, nitaq ismurunmanchu. Suwapas manam yaykunqachu, nitaq apakunqachu. Tukuy kapuqnikichikpa kasqanpim, sunquykichikpas kanqa. Ñawinchikqa achki hina Nyaweha Ñawiqa cuerponchikpa achkinin hinam. Nyawiki allinta hawakuptinqa, tukoy vidaykim kachkan achkiniyuq. Nyawiki mana allinta hawakuptin mi chaha, bidaiki hakachkan pasai pach tutaya ilapi. Achki suhniki tutaya ihinalia maina tutaya irah kachkan Dios tacho echa hulgetacho servinamanta. Manan pipa servin mancho eskai patrontaja. taha. Hukninta chekninman, hukninta nyatach chakuyangman. Hukninman hukninta chakuyangman. Ognentanyatag desprecianman. Manam serbewachikcho Dios tawan holjetaja. Chorin kunataja Dios puni pone kuidawashanchikmanta. Chaynaja nyohamnikichik. Amaya afanakuichikcho mikunaikichikmantaja. Tumanaikichikmantaja, hinaspa pachakunaikichikmantaja. Mikuymantapas astawan jabalin vidaikichikmi. Cuerpo mi pachamantapas astawan jabalen. Jabarichik altun pawak urpikunata. Paikunahan manam tarpunkuchu, nitah kusichankuchu. Manatajmi tajimampas imatapas huñunkuchu. Ichaja hanaj pachapi kah taitanchikmi mikuchi. Hamkunaja urpikunamantapas aswan balejmi kankichik. Mayhan afanakus papas, hukuchusta wiñaruajchik, Imanas manta, Imanasqataq chik purong waita kunapa waytakunapa hanta. Manam liam llamkankuchu nitaq Ichaha ni kichikmi. Rey sumagliawan pachakoh kachkas papas, manam huknin wayta hinallapas pachakurqachu. Yawpisi kuna. Purong waita kunaha, kunan papas pajarenga. urnupim kañarachikun. kunatapas Dios pachachichkas panga, manachum hamkunatapas pachachisunkichik, chaynaha amaya afanakuychikchu, imataraj mikusun, imataraj tumasun, imawanraj pachakusun nispaikichikha. Dios mana adorajkunam tukuy chaykunamantaja afanakunku. Hamkunapajariki kachkanmi, hanaj pachapi kajtaytaykichik. Paimiachan tukuy imapas pisipususqaykichikta. Puntataqa maskaychik, Diospa munaychakusqantawan, paypa munasqan allin ruraytaya. Hinaptinqa husunkichikmi tukuy ima pisipusuqnikichikta. Amaya afanakuychikchu mantaha. Hepa Qhipa punchawkunaqa achka afanakuykunatam apamunqa. Sapa punchawpaq sasachakuykunaqa amañaya hatong yachunchu.